Assalamu alaikum, molim da nam objasnite postoji li zajednički stav u Leme o pitanju demokratije, odnosno izbora, ako ne postoji koji su dokazi za pojedine stavove. Allah Želšanu vas nagradio ovo pitanje, je zaista kompleksno i zahtjeva jednu kompletnu emisiju u kojoj bi se pojašnjavalo i odgovori na ova pitanja kako ne bi ostali nedorečeni i kako ne bi ostali pogrešno, pogrešno svačeni. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah u vremenu u kome živimo muslima treba da poznaje stanje u kome se nalazi i da ispravno pomije Nažalost, mnogi muslimani ne razumiju osnovne pitanja dina i vjere i onda nekad budu u poziciji da ono što im vakati vrijeme nanosi od bitnijih pitanja koja su vezana za stvaranje države i slično, budu krajnje nejasna. kada je pitanje izbor, mnogi narazumijevaju pravila E, i ne znaju cilj svega toga. Ono što je ispravno je se da musliman mora znati šta je din, šta je vjera. A onda one koji pozivaju ka dinu podržavati, ako nekad, i to je pitanje ištihada, a demokratija znači nema mjesto u islamu u smislu da samo ima sloboda pravoga puta i krivoga u dinu. To je ono što lasta.